j'ai été diffamée dans cette affaire puisque le tract contenait des mensonges. Nire izena zikindua izan da afera untan. Traktak euh, adierazpen faltsuak erraiten baitzituen. Nire ohore eta dointasuna onkitu ditu. dans le tract sont faux Zenbakiak faltsuak dira trakta hortan, frogatu ditut, euh, ez dut lur zein dia zalantzan hein. ematen bere estatutu edo misioak ere ez, baina nire ustez lur zein diak egintza politikoa egin du arbonan. Euh, une action plutôt politique. Elementu eta zenbaki faltsuak emanez, nire euh, ben, duintasuna zikintzeko. Des éléments et en donnant des chiffres qui sont faux, de façon à ternir ma dignité. Alors, maintenant, ceci dit, je trouve que l'avocat de la défense... Horiek erranik, defentsaren abokatuaren mintzaldi plaidoiria lur zendiaren trakta baino difamagarriagoa izan da. Par rapport à cette plaidoirie qui était encore plus diffamante que le tract.